Universala Esperanto Asocio. Quara parto. 2. La nuna organiza strukturo. La reorganizita Universala Esperanto Asocio conservas tiu in fundamenta in principio de la estinta UEA. Unu flanke kai la taugain organiz formoin de la landai asocioi cun la locai grupoi cae de internaziae faca organizajoi cun landae seccioi ali flanque. Tiel, gi successe cun ligas in tre convena formo ciovin elementon de la neutrala esperanto movado. La nuna statuto presentas compromissan solvon inta la principio universalezza, supernazia, cae la principio landa, nazia gi presenta sintesum de la du fundamentae tendenzoi. La tendenzo disvastiga la lingvon, ca la tendenzo practice utiligi gin. UEA nun cun ligas ne nur unuopaen esperantistoin, individua principo, sed ancau la landain cae facan asocioin, collectiva principo. La celo de UEA estas disvastigi la usadon de la internacia lingvo, pli faciliga la relatoin inter la homoi, sen ia ein differenzo pri iliai nazietzo, raso, religio au lingvo. Crescigi inter la membroi senton de solidarezzo cae disvolvi ce ili la comprenon cae estimon por fremdai popoloi harmoniigi la agadum de esperantista organizajoi, crei internaziaen servoin, useblaen de ciovi homoi, kies intelectae au materiae interessoi transiras la limon de ilia nazia au lingva territorio. Ocasigi universalain congressoin, cae aliaen congressoin cae conferenzoin. Quancam neutrala rilate al nazietso, raso, religio, politico cae sociae problemoi, UEA tamen explicite declaris in sia statuto che la respecto della homae raitoi estas in condicio de gia laboro. UEA consistas unua vice e landae asocioi, ties activetso etendigas sur definita territorio cutime sulla territorio de la concerna stato. La landai asocioi membrigas al UEA ciuin sian membroin cae pagas por ciu elili tre malaltan jaran cotison de nur quindec nederlandai cendoi. Ciui membroi nomigas associai membroi cae ili raitas usi ciuin servoin de UEA. In la nuna momento tridec landai asocioi esas aligintai al UEA. Quelcae ancora trovigas exergi. Ancao la faca internaziae organizajoi povas aligi, cae in tio caso, ili havas practice la samen raitoin cil la aligintae landai asocioi. Se ili ne desiras aligi, ili povas subscribi cun UEA contractoin pri cun laboro. Nun tempe, du internaziae faca organizajoi estas aligintai. Pliae decquin faca organizajoi cae quin specialigitai estas in contractae relatoi con UEA. Crome, in la cadro de UEA, funccias ancao teio ciel gia iunulara seccio. Plue, UEA consistas el individuae membroi, nome personoi, kiu vi estas individue en de la asocio. Existas plurai kategorioj de individuae membroi, cae ankaŭ iliae cotizoi varias. Quelcae ricevas nur jarlibron libron de la asocio, cio cio iare aperas in du partoi, dum aliaj ricevas ankaŭ la oficialan monatan organon esperanto. Fine de 1964, UEA havis 7.154 individuen membroen. Estas tute certe che ilia nombro povus esti multe pli granda se el tiovi landoi oni povus pagi la cotisoin alla centra officeio. Fine, UEA havas anca honorain membroen, honorain presidentoin cae membroen de la honora patrona comitato. La cefai organoi de UEA estes la Comitato cae la Estraro. La Comitato consistas el tri categorioi de Comitatanoi. La Comitatano in A electas la landai asocioi proporcie a la nombro de siai membroi, cae po uno Comitatano ciu aleginta faca organizajo, sin considere a la nombro de siai membroi la comitatano en bo electas la delegitoi el internazialisto po uno comitatano por ciui ducent quindec delegitoi. Fine, la comitatanoi A cae Bo al electas, zis unu quarono de sia propra nombro, la in C, inter la esperantistoi, ciui povas doni efican helpon in la laboro de la asocio.